Christian Blaise ndiho ku bwayo iri niwe ari mu burenga bw'ibyuma akaba ariko akora ibishoboka kugira ngo ano makuru tugira tubashikirize abashikiraho muri tukaba rero tugira duhe tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibiganiro bihuza abanyepolitike bo mu Burundi ngo bizotangura igenekerezo rya rimwe uku kwezi kwa gatanu uno mwaka rwasa agato umushingamateka ngo ntiyumva ingene umuntu afise imodoka ya leta yo akorera mu ntara yo manuka kunywesha igitoro i Bujumbura narijya rimwe na rimwe ngo gikunda gukena ndasubikora nongera ndabaha kaze muri ano makuru umuntu umwe yaraye apfuye abarenga batandatu barakomereka mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa yasi iryo sanganya ryabereye ryabaye nk'igihe cy'isaha icyenda zo kuri uyu wa kabiri ahitwa rugobe aho ni ku RNCT muri komine Mugongomanga mu ntara Bujumbura nkuko vyashikirijwe na Diomede Ndabahinyuye arongoye iyo komine ariko icateye iryo sanganya ntikiramenyekana abantu barenga ijana bagizwe no gwaruka nibo bazindutse bafatirwa bafatwa n'igipolisi muri quartier gitaramuka no mu micungaro yaho muri zone ya Musaga ni mu gisagara ca Bujumbura urongoye iyo zone rumenyetso Antoine akavuga ko cari igikorwa cyo kuraba abanditswe mu dukaye tw'imiryango bitakaye domenage muri mu gifaransa aho radio isangano yabasanze begeranijwe kuri iyo zone ababonetse muri utwo udukaye bakaba baciye bari kugwa mu gihe abandi batibonye baciye batwagwa n'igipolisi muri besere ku mvu z'amatohoza sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro abarundi ngo bararuhijwe n'ingorane ziva ku kutumvikana kw'abanyepolitike mu Burundi abanyamuyinga baganiye na radio isanganiro bavuga ko bishwe n'ubukene n'ingwara n'ibindi bagasaba ko ibiganiro vyoba uh, hakaboneka umuti urama kuri izo ngorane ziri hagati y'abanyepolitike reka dukurikire abanyagihugu bimuyinga hari hageze kandi hararengeranye ko abanyapolitike boja hamwe bagatora umuti w'ikibazo cy’u c'uburundi kuko uravye abagwa mu mporero n'abanyagihugu bato bato uravye bukene buri mu gihugu ndwara abantu bagira ico bikora ngo bivuze eka n'imfungwa nizike ivyo vyose ni ibibazo barakwiye gutorera inyishu imbere y'ukuryana bafi bibanza. byo biganiro by'ukuri biganiro atari byo gusigana inkore ku maso kuko twagiye turabona mu bihe byagiye birahera uko ibiganiro babigira wamenga ni ukugira ngo bagire bati wowe mbiza ndagusubirire ubundi nawe akagira ati eka jewe ndahagumye hanyuma naho bogira ngo baravuze ibyo gusangira ubutegetsi bikaba nk'ifu y'imigira ntagire. icyo bimarira abanyagihugu twebwe abakirisitu turarushe ishitani yabinjiyemo ntibavemo jewe nk'umukirisitu nifuza yuko azoja iyo arusha ni uko uramenye ko baba baticwa barazi imana baharire mu bukirisitu bwabo ntibakore nk'abapagani bagire ibintu vyubaka kugira ngo batuzanire amahoro amahoro n'umutekano twe tukabona yuko yoshingira ku nkingi zikurikira inkingi ya mbere bwo ubutungane ntihabe uguhishinanira ikibaba ibyagiye biraba amakosa bikosoka birateye agahinda kumva nk'umuntu yagirwa n'ikosa agahindukira akavuga ati nabanaka mu bihe byahita niko bagira ibyo bivuye kudahana iyindi nkingi yoba intwari ibereye intwari ibereye nayo igashingira kuri demokarasi y'ukuri mu nyuma y'uko ibiganiro hagati y’abegwa n'ibibazo n'ikibazo cya politiki mu burundi byategerezwa gutangura igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa rusama bigaca byunguruzwa mu biro by'umuhuza benjamin mukapa bamenyesha ko ibyo biganiro bitegekanijwe gusubira gutangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe uku kwezi kwa gatanu uno mwaka makochu utembere umwunganizi mu biro by'umuhuza amenyesha ko Eh, iyo tariki yashinzwe inyuma y'imibonano itandukanye hagati y'umuhuza n'abo vyega. ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya rirasaba afitaniye ibyo bapfa mu burundi ko boganira atanumwe akumiriwe kugira ngo ingorane ziri mu gihugu muri kino gihe zirangire userukira iryo shyirahamwe mu burundi patrick spirelt Ah, yabishikirije ejo kuwa kabiri igihe hari ko harahimbazwa imyaka mirongo itandatu n'itandatu irangiye iryo shyirahamwe rivutse Patrick spirit avuga ko ubucuti hagati y'uburaya Burundi butaha butahagaze butahagaze burundu arasaba ariko ko amasezerano yarusha nayo yo kubahirizwa kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi nkuru twategure na leon Bitariho Patrick Spirile ashikiriza kwishira hamwe y'umwe bwa buraya serukira rimaze igihe kitari gitoriri mu Burundi mu ntumbero yo gufasha kugira amahoro n'umutekano bisasagare n'iterambere rikurikire naho iryo shira hamwe hari imfashanyo byahagaritse kuri leta y'u Burundi hisunzwe ingingo ya mirongo na gatandatu y'amasezerano y'ikotonu riracaterera mu bijyanye n'amagara y'abantu ku rugero rw'imiliyoni ine z'amanyaburaya hamwe n'izindi cumi na zitanu zigenewe iterambere ry'abanyagihugu hari n'ibijyanye n'agateka ka zina muntu birashimishije kuba haraciye intumwa nyinshi eh, zagendeye igihugu mugabo umuntu arabye ibyegeranyo zashikirije byo baye byiza bigiye birafatirwa ko kugira inyishu ikiye ku mugaragaro ishobore gutorwa aranavuga ko amashyirahamwe yigenga afise uruhara rukomeye kandi rwemewe n'amasezerano y'ikotonu hamwe rero ayo masezerano yokubahirizwa ngo bishobora gutezura mu bijanye n'imfashanyo ziva hanze ikindi Patrick adasiga inyuma n’ibiganiro atanu umwe bikumira bitunganijwe n'uwahoze arongoye Tanzania umufasha wa Perezida Museveni L'Union européenne s'est Ishyirahamwe rya Buraya eh, ryariyemeje gufasha mu buryo na politiki igikorwa cy'umuhuza mpuzamakungu na cyane cyane akigoro k'uwahoze atwara tanzania benjamin mukapa umufasha wa perezida w'ubuganda ikibazo cy'umwanya ni nkenerwa ni nacyo eh, kizokwerekana ko impande zose zifise ishaka ryo kwitabira ibiganiro atanu umwe akumiriwe kandi atakirinze gusabwa de participer sans précondition Patrick Spirile amenyesha ko mu ntango z'ukwindwi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ritegekanya kurabira hamwe na leta y'u Burundi aho iyubahirizwa y'ingingo ya 196 y'amasezerano y'ikotonu rizoba rigeze kugira kumbure ubucuti hagati y'izo mpande busubirane nka kera ababazwa ariko nuko hacibonekeza ububisha butandukanye amagrenade ategwa ijya nino ubwicanyi inyuruzwa ngo ivyo vyose nivyo kugwanya iyo bituruka hose urakoze leonce bitariho haraheze indwi hagira hahere indwi atamazi arangwa mu kigo cya kaminuza y'u Burundi cy'ikiriri imirimo isa n'itariko irarangurwa uko byahora abanyeshuri baja kuvoma mu myonga ibegereye cyangwa ni igihe cy'isaha zine ku kigo cya kaminuza cy'ikiriri abanyeshuri n'indobo n'utubido batonde amazi yazanywe n'imodokari y'igipolisi muri zimwe zizimya umuriro bwari bugira kabiri je aya mbere ikaba yari yayatanguje ahasanzwe hategurirwa ibifungurwa ingorane yo kubura amazi ngo bagira bayimare mwindwi mu buraro harangwa isuku rike na cyane cyane mu buzu bwa sugumwe aho twasanze abajejwe isuku bariko baragerageza gusukaho amazi ubuzima bw'abanyeshuri barenga igihumbi ba muri ico kigo cya kaminuza kiriri ngo ntibworoshe hatagira amazi nk'uko bivugwa na Augustin Ntakarutimana serukira abandi uburaro bw'abanyeshuri nabwo nta mazi bufise no kuvuga uko umunota wari wose uhera bigaragara ko ubuzima mu buraro bw'abanyeshuri buguma bugoye kuko hari amatwarete y'ikizungu ayo asa n'ayamaze kuzura zikaba zimaze iminsi itatu zidakogwa hateye ubwoba biragoye no kuhinjira abanyeshuri bariko baja kuvoma mu myonga mugabo uko turanze aka kamodoka kamwe nibaza ko muvuma yo, yo kuva ngaha baja mu mwonga yoshobora kubanza ikaba irahagarara gatoya turonke n'amazi meza yo gushobora kunywa kuko aya mazi bazana ni mabi umuntu ntashobora kuyanywa umwanya n'umwanya bigaragara ko abanyeshuri duhakwa gusohoka twimukire mu yindi kampisi ubuzima bushoboka ujejwe icyo kigo cya kaminuza Prosper Nsabiyumva akaba wataco yashimye kutubwira mu buyobozi bujejwe amazi mu ishyirahamwe regidezo bamenyesha yuko iyo ngorane bayizi y'amazi bayizi kandi ko bariko barayakora umwanya n'umwanya ashobora kuboneka isanganiro isaa zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani muri studio ya radiyo isanganiro abegwa n'ikibazo cyo gutabara mu burundi ngo bariko bakora ibishoboka byose kugira imiryango igera ku majana abiri yo muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura baronke aho baba ivyo bivugwa na komiseri w'igipolisi ndemako antoine umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gutabara ibyo bintu turabizi kuva ku ndwi heze harabaye imyuzurira ivuye ku ruzi rwuze rwa rusizi hanyuma amazi aranga inkombe mbere arashwara mu mihana ahantu uvuga nko muri kinyinya ya mbere mushashe ya mbere n'iya kabiri ivugizo hegereye duwane n'aha mu kajaga aha rero cyane cyane nko muri kinyinya ya mbere na mushasha ya mbere n'iya kabiri amazu arenga amajana atatu na mirongo itanu yararonswe imyuzurira abantu mugabo barihanganye baraja gusaba indara mugabo barimo kwarasubira mu mazu bake bake muri vugizo naho nyene bisa n'ivyayangaye amazi yarateye amazu imiryango ishika amajana abiri irahungira ava mu mazu ubu rero bari mu kangaratete ntibararonka ngene babaho ubu ariko turiruka tuya turabe ngene umuntu yobagarukirako ntwaro na kwaruje hamwe na protection civile turiko turaraba ngene byo yoshobora kubaronkera amahema ankamenyesha yuko intwaro yatoye ikibanza mbere ahitwa warubondo amahema hamwe yoboneka twoshobora kubakonereza hamwe kugira ngo umuntu abagarukirako abagarukireko ko baronse aho bari nayo ku n'imyuzurire yateye muri kajaga ya kabiri iciye mu itongo ry'abapfuye komiseri w'igipolisi ntema antoine ashikiriza ko vuba amazi rero ni menshi yaraciye no mu kaburi imbere haruzura ugasanga amazi aratanguye no kunuka ubu ibigira bikorwe ni kuba ruje eh, yabyirukamwo n'intwaro na potibire ngira muri iyi minsi ya vuba baraza gupompa ari no munsi canke ejo kugira ngo bakinge indwara zishobora kuva kuri ayo mazi mabi Amakuru kuri radio isanganiro arabandanya muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi havugwa ikibanza coba cyatawumwe abantu bo barishwe mu gihumbi cy'amajana 1993 mustanteri w'iyo komine avuga ko bamaze kubona ibisigarira by'umuntu umwe bivuye ku mvura yaguye ari nyinshi ico ica itwara ivu ryarifutse aho hantu mustanteri Samiriri Terence amenyesha ko baciye bafata ingingo yo gukingira aho hantu inkuru tubwirwa na Apollinaire Muzagara icyo kibanza kivugwa ko coba catawemwo abantu kiri mutumba gahororo wa commune kirembe imvura imaze iminsi igwa yatwaye ivu ryari rihafutse gutyo baca babona ibisigarira by'umuntu bamwe mu banyagihugu babaho bavuga ko hoba hariho n'abandi batawe aho ariko Daniel w'iyo commune avuga ko aho byemeza kuko uhabonetse ibisigaye yira by'umuntu umwe gusa miziteranse arongoye iyo komine ya kiremba amenyesha ko baciye bafurira aho hantu mbere ngo baca barahakingira umusitanteri avuga ko uwo muntu uyoba yarashwe n'abasirikare mu gihumbi kimwe cya cumi na gatatu ababa aho kuri uwo mutumba ngo babonye atabo bamenye ngo baciye bafata ingingo yo kumufuba aho nyene yiciwe hafi y'ibarabara haraciye imyaka nk'itanu ikinogo cahambwemwo abantu gitowe muri iyo komine nyene icyo gihe cati batowe n'abantu bariko bataba ikibanza cyo kubakamwo ibiro vy'umuyobozi w'indero muri iyo komine muri komine ruhororo y'intara ya ngozi nyene ku mukoni hari ikibanza cahatswe gucanishamwo abasigaye ku mitumba hamwe n'impunzi bagira bakirimemwo impunzi zaranse zivuga ko hatawemwo abantu barenga mirongo ibiri bishwe mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu nyene buramatari yari arongoye intara ya ngozi ico gihe claude nahayo yaciye nawe nyene afata ingingo yo gukingira icyo kibanza umwe mu arongoye ishyirahamwe amepesigira ubuntu mu ntara ya ngozi amenyesha ko hari ibibanza umushinga amateka agaton rwasa aranegura ingendo yo kunywesha ibitoro ibujumbura ku bisata bya leta bikorera mu gihugu hagati kandi amasitasiyo yarakwiragiye mu ntara ibyo yabivuze kuri uyu wa kabiri mu nama yamuhuje mu ntara ya muyinga na bamwe mu barongoye ibisata bya leta bavuze ko bafise ingorane z'igitoro n'inkuru ya Dieudonne Zeyimana mu bisate bifite ingorane z'ibitoro kugira akazi kagende neza harimo icy'ubutungane aho ngo babura ibitoro byo gushika ku matongo ku bacamanza ba sentare nkuru y'igihugu Muyinga mu gisagara cy'amagara y'abantu ubu buri district irafise rusabaniha ariko kugira ngo haboneke ibitoro abanyagihugu ntibategerezwa guterera kuri buri rugo ngo n'amafaranga igihumbi ibyo abaseruka ivyo bisata bakaba babwiye ikigega ca mbere cy’umukuru w'inama nshingamateka agatogwasa mu kiyago bagiranye imuyinga ku munsi wa kabiri uwo mutegetsi agica avuze ku by'ibitoro yaboneyeho kumenyesha ko itunganya ry'igitoro ngo rimwe ibintu by'isesagwa ry'ubutunzi bw'igihugu ngo ntibyumvikana ukuntu gushyika ubu abajijwe ibisata bya leta bifite imiduga mu gihugu hagati bateza kuja kurondera ibitoro mu masitasiyo i bujumbura kandi no mu gihugu hagati hari igitoro abarongoye ubuzi ngo niko amategeko avuga hari sitasiyo zifitaniye amasezerano na leta izo nazo ngo ziri bujumbura aho bakaronswa igitoro basinye ibyo bita bon umushinga amateka agatorwa sati biragoye kumva ukuntu uje gutora igitoro ubanje guturira ikindi ngo abajejwe icyo gisate niba bihindure nayo ngo ayo mabo avugwa no mu gihugu hagati yotangirwayo kugira hakingigwe ubutunzi bw'umunyagihugu Dioneze Imana muyinga radio isanganiro urakoze Dioneze Imana abadandaza bo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi na cyane cane abatanze amahera yo kubaka iyo soko mu mwaka w'igihumbi mu mwaka w'ibihumbi 2009 baridoga ko batariko baratunganirizwa ngo baronswe ibibanza mu standere wa komine buhiga amenyesha ko ico amenyesha ko ikibazo ciyo soko ya ciyo soko komine ishaka ko kuba cubakwamwo eh, naho badandazwa ngo kiriko kirigwa akabari inkuru tubwirwa na Blaise Pascal Kararumiye abadandaza bamwe basaba ko komine itorihisha amafaranga y'ivyo bibanza vyo gukoreramwo muri iryo soko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ngo bagiye kwiyubakira bonyine abandi badandaza barisha amafaranga y'ibibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda baranaronswa na komine muri icyo gihe n'amasezerano y'ivyo bibanza basaba kuronswa ibibanza ataco basubiriye gusabwa na komine umudandaza Sibomana Jacques kuko yabishyikirije mu nama yo kuri uyu wa mbere inama yahuza abadandaza bose mu ntara hamwe n'abari arongoye komine uwo akaba yatanze amafaranga ashika ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu aca ahabwa ibibanza bibiri nk'uko biboneka no mu masezerano musitanteri wa komine buhiga amenyesha ko ibyo bibazo byabo badandaza bose bijyanye no kubaka kijyambere iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi bigiye kuzokwigwa n'inama ya komine ngo inama izoba mu ndwiza ikarusi kararumiye blaise pascal ku bwa radiyo isanganiro urakoze blaise pascal kararumiye y'uno munsi igenekerezo ya cumi na rimwe ukwezi kwa gatanu abatari bake bibuka umurimvyi Bob Marley umwe mu baririmbyi bamenyekanye ku rwego mpuzamakungu bivuye ku butumwa yatanga harimo guharanira be no kugwanira agateka kazina muntu abicishije mu muziki wo mu mudiho wa reggae Bob Marley akaba yarazungurutse isi yose eh, ahereye mu gihugu yavukamo Jamaica iburaya aja muri zimbabwe afurika y'epfo n'ahandi mu myaka mirongo irindwi na mirongo umunani agakoresha ikigwanisho kidacira umuriro aricyo bita gitare yasandavye igenekerezo ya cumi na rimwe eh, urusama mirongo umunani na rimwe reka ibyo muririmbyi tubibwirwe na christian savye aho yagira ati umuntu wese yari akwiye gufata akadoda kiwe mu minwe Bob Marley yaragwanije intwaro yakajyanisha imiryango yo muri Afurika y'Epfo bita apartheid no woman no cry umuririmbyi aratera intege abari mu marushwa mu rurimbo rwiwe yise hiveni first. Nuko ni kuri iyo nkuru ya Christian Xavier ijanye eh, naho abantu nitwovuga abanywanyi gusa abantu bose bibuka umurimvyi Bob Mare turangirije ko ano makuru tuti umusi mukuru mwiza kuba kubalasta no kubakunda Bob Marley mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bya Radio Isanganiro